บุ๊กทูห้าสิบสี่พันจโฮชฮาร์ซื้อของ خرید ผมต้องการซื้อของขวัญ من میخواهم یک کادو بخرم แต่เอาที่ไม่แพงมาก اما نه چندان گران อาจจะเป็นกระเป๋าถือ شاید یک کیف دستی คุณอยากได้สีอะไร چه رنگی دوست دارید สีดำสีน้ำตาลหรือสีขาว سیاه قهوه‌ای یا سفید ใบใหญ่หรือใบเล็ก بزرگ باشد یا کوچک ขอผมดูใบนี้หน่อยได้ไหมครับ می توانم این یکی را ببینم ใบนี้ทำมาจากหนังใช่ไหมครับ این از جنس چرم است หรือว่าทำมาจากพลาสติก یا از مواد مصنوعی است ทำจากหนังแน่นอนครับ مسلما چرمی است ใบนี้คุณภาพดีมากครับ از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است และกระเป๋าถือใบนี้ก็คุ้มค่าราคาจริง ๆ นะครับ و قیمت کیف دستی واقعا مناسب است ผมชอบครับ از این یکی خوشم می آید ผมเอาครับ این یکی را بر می دارم ผมจะเปลี่ยนได้ไหมครับ ถ้าต้องการ شاید بخواهم آن را عوض کنم امکان دارد ได้แน่นอนครับ بله مسلما เราจะห่อของขวัญให้คุณ آن را به صورت کادو بسته‌بندی می کنیم ที่จ่ายเงินอยู่ทางนั้นครับ آن روبرو صندوق پرداخت است